tucu, Ela no bailão tá quebrando tudo. Ela no bailão tá quebrando tudo. Que isso novinha, tá dançando muito. Que isso novinha, tá dançando muito. Ela, ela no bailão tá quebrando tudo. Ela, ela no bailão quebrando tudo. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Que isso, que isso novinha? Tá, tá, tá, dançando muito. Então vai desse jeito, vai desse jeitinho. É bola bem gostoso, pro DJTzinho. Então vai desse jeito, só não pode parar. É bola bem gostoso, o Guga quer ver você sentar. setar, setar, setar. Só não pode parar. setar, setar, Tá budinha pra lá e pra cá. setar, setar seta, só não pode parar, seta, seta, seta, budinha pra lá e pra cá, seta, seta, seta, só não pode parar. Tucut, tucut, tucut, tucut, tucut, tucut, tucut Ela no bailão, tá quebrando tudo. Ela no bailão, tá quebrando tudo. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Ela, ela no bailão, tá quebrando tudo. Ela, ela no bailão, tá quebrando tudo. Que isso, novinha? tá dançando muito. Que isso, que isso novinha, tá, tá, tá, dançando muito. Então vai desse jeito, vai desse jeitinho. É bola bem gostoso, pro DJTzinho. Então vai desse jeito, só não pode parar. É bola bem gostoso, o Guga quer ver você sentar. Senta, senta, senta, só não pode parar. Senta, senta, senta, cabudinha pra lá e pra cá. Senta, senta seta, só não pode parar, seta, seta, seta, cabudinha pra lá e pra cá, seta, seta, seta, só não pode parar.